أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Deməli, hörmətli müsəlmanlar, burada Şeyx İbn Baza maraqlı bir sual verirlər. Bir nəfər dəvətçi buyurur ki, Mən insanları elm ilə İslama dəvət edirəm. Özüm elmliyəm. Onlara elmlə yaxşılığı əmr edib pisliklərdən çəkindirirəm. Və mən irşad əhliyəm. İslam'a dəvətçiyəm. Bu sahədə elm almışam. Yaxşılığı əmr edib pislikdən çəkindirirəm. Münkərləri, pislikləri insanlardan uzaqlaşdırıram. Lakin dəvət zamanı onların arasında olanlardan biri mənə buyurur ki, sən fitnə salırsan. Sən fitnə salırsan bizim rahat və sərbəst hərəkət etməyimizə icazə vermirsən. Misal üçün bunu mən əlavə edirəm. Bir qrup gənclərdir. Oturub çayxanada çay içirlər. Sən bir dəvətçi kimi qəlbən onların İslam'a gəlməyini istəyirsən. Onların islah olmağını istəyirsən. Onların yaxşılığını istəyirsən və onların arasına gedib onları dəvət edirsən. Lakin onların arasında oturanlardan biri qayıdıb sənə deyir ki, sən bizi sərbəst buraxmırsan, qoymursan rahat nəfəs alaq, aramıza fitnə qatırsan. Belə bir adama, bunu deyən bir insana necə cavab verməliyik? İbn Baza da təxminən belə bir sual verilir ki, bu sualı verən elm əhlidir. Yəni insanlara yaxşılığa əmr edib pisliklərdən çəkindirən bir elm əhlidir. Yəni bu elm əhli insan ə, e, İbn Baza bu sualla müraciət edir ki, mən mənə bu sözü deyən insana nə deyim? Çünki mən insan o həmin o insanları ya, ə, e, İslama dəvət edirəm. Onlara yaxşıları əmr edib pisliklərdən çəkindirirəm. Və yerdən biri qayıdıb mənə deyir ki, sən aramıza fitnə salırsan. Bunun hökmü nədir? Bunun hökmü nədir deyə İbn Bazı sual verirlər. Biz hamımız e, İbn Baz e, adını tanıyırıq Tanımayanlara da inşallah xatırladım. Böyük İslam alimlərindən biridir, sələf alimlərindən biridir. Etiqadı, mənhəci doğru olan elm əhlindən biridir və əlbəttə İslam aləminə öz sözünü deyən alimlərdən biridir. Onun cavabı çox maraqlıdır. Və onun cavabı bizim üçün də çox maraqlıdır və hamımız üçün onun cavabı önəmli və əhəmiyyətlidir inşallah. İbn Baz buyurur ki: Əgər sən elmlə, hikmətlə, əxlaqla, gözəl üsulla bacardığın qədər insanlara yaxşılığı əmr edib pisliklərdən çəkindirirsənsə, həmsinin də bunu yaşaya-yaşaya. Bu yolda sabit olmalısan. mən ərəbcə tərcümə elədiyimə görə ağır-ağır oxuyuram. Buna görə də yəni nəzərə almanızı xahiş edirəm. Buyurur ki, həqiqətən də səndə elm var. Sən bəsirətlə insanları İslam'a, Allah'a dəvət edirsən. Lakin səndə sabitlik yoxdur tələsirsə, yəni Allaha dəvət etməkdə sabitlik də əsas şərtlərdən biridir. Bu yolda sabit olmaq lazımdır. Bir dəfə getdin, dəvət elədin, gördün reaksiya vermirlər, həvəsdən düşmə. Yenə get dəvət elə. Yəni sənin bu yolun gözəl yoldur və bu yolda sənə sabitlik lazımdır. Və insanlar da bunu bilirlər, görürlər sən onları dəvət edirsən. Və onlar bilirlər ki, sən onlara yaxşılığa əmr edib pisliklərdən çəkindirirsən. Və sən bunu ə, e, bəsirətlə etməlisən. Yəni əvvəl yaxşılığı özün öyrənməlisən, onu yaşamalısan və bu yolla səbirli olmalısan, həmsinin dəvət etməlisən və onlar da səndə, yəni bu xislətləri görməlidirlər. Və çalışmalısan ki, ən gözəl sözlərlə insanları İslam'a dəvət edəsən, ən gözəl kəlmələrlə İslam'a dəvət edəsən. Necə ki, bu Allah subhanahu wa ta'lanın əmridir. Allah subhanahu teala buyurur ki vel mu'mini vel mu'minuna vel mu'minat بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر mümin kişiler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Mömin kişilər və mömin qadınlar bir-birlərinin dostlarıdırlar. Bir-birlərinə yaxşılığa əməl edirlər və bir-birlərindən pislikləri çəkindirirlər. Bu su surə deməli Tövbə surəsi 71-ci ayədə keçir. Tövbə surəsi 71-ci ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: Mömin kişilər və mömin qadınlar bir-birlərinin dostlarıdırlar. Bir-birlərinə yaxşılığa əmr edib pisliklərdən çəkindirirlər bir-birlərini. Burada söhbət ondan gedir ki, mömin qadınlar öz mömin qadın müsəlman bacılarına nəsət edirlər. Həmçinin mömin kişilər də öz mömin müsəlman qardaşlarına nəsət edirlər. Və İslamın burada olan əsas qaydası budur ki, hər bir el məhli olan kişi ümumi kütləyə nəsihət edə bilər. Məsəl üçün, qadınların və kişilərin olduğu bir məclisdə və əlbəttə İslam şəriətinə görə həmin məclisdə qadınların olduğu yer görsənməməlidir və onlar həm örtülü olmaqları ilə bərabər, həm də onların olduğu yerdə pərdələrlə örtülməlidir ki, yəni kişilər onları görməsinlər. Belə ümumi bir məclis olsa və orada, yəni bir elmli kişi danışsa, ümumi həm qadınlar, həm də kişilərə onlara yaxşılıq və pis, pis çəkindirsə, yəni buna şəriət icazə verilir. Lakin bir qadın Ümumi bu cür məclisdə, yəni həm kişilər, həm qadınların olduğu məclisdə təbii rişətlər daxilində ki, yəni qad qadınlar örtülü olmalıdırlar və bundan başqa qadınların olduğu yerdə örtülü olmalıdır. Yəni kişilərlə bir yerdə olmamalıdırlar. Yəni ə, e, aralarında pərdə olmalıdır. Və belə bir vaxtda bir qadının ümumi bir məclisdə yəni yaxşılığa əmr edib pisliklərdən çəkindirilməsinə, çəkindirilməsinə icazə verilmir. Çünki hamımız çox gözəl bilirik ki, qadının səsi haramdır. Nə o mənada ki, yəni başqa kişinin özünə məhrəm olmayan qadının səsini eşitməsi düzgün deyil. Yəni qadın ancaq qadınlar olan məclisdə e, içərilərində elmli bir qadın, yəni onlara nəsihət edə bilər. bu məsələni inşallah ki, başa düşdük. Burada Allah subhanahu taala buyurur ki, mömin qadınlar mömin qadınlara nəsihət edə bilər. Mömin kişilər də mömin kişilərə nəsihət edə bilər. Həmçinin mömin kişilər ümumi e, qadınlar və kişilərin olduğu məclisdə, yəni hamısına ümumi şəkildə nəsihət edə bilər. Mömin kişilər. Allah Subhanahu taala buyurur ki: Kuntum khayrun ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ali İmran surəsi 110-cu ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: sizdən xeyirli bir ümmət olsun ki, insanlar içərisindən çıxarılmış. Daha doğrusu siz insanlar içərisindən çıxarılmış xeyirli ümmətsiniz. Yaxşılığa əmr edirsiniz və pisliklərdən çəkindirirsiniz. Allah Subhanahu buyurur ki, siz insanlar içərisindən çıxarılmış xeyirli bir ümmətsiniz. Yaxşılığa əmr edib pisliklərdən çəkindirirsiniz. Yəni bu ayə həmçinin bizə onu bildirir ki, biz yəni xeyirli ümmət olmaq üçün çalışmalıyıq. Yaxşılığa əmr etmək üçün, pisliklərdən çəkindirmək üçün çalışmalıyıq. Başka bir ayda Uca Rabbimiz buyurur ki وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ O kəsdən daha gözəl sözlü kim ola bilər ki, Allaha dəvət edir, salih əməl işlədir və mən müsəlmanlardanam deyir. Yəni, Allaha dəvət edən, salih əməllər işlədən və mən müsəlmanlardanam deyən şəxsdən daha gözəl sözlü kim ola bilər? Yəni, Allah subhanətələ bu ayədə bu ayədə deməli yaxşılığa əmr edib sizlərdən çəkindirənləri tərifləyir. Bu ayə də Fussilət surəsi 33-cü ayədir. Başqa bir ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Ad'u ila sabil rabbik bil hikmeti vel mau'izati vel hasenati وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ ahsan. Rabbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsihətlərlə, yaxşı məvzələrlə, ən gözəl hekayələrlə Rəbbinin yoluna dəvət et. Bu da Nəhl surəsi 125-ci ayə. Baxın, yəni bütün bu və başqa ayələrə baxırıq və görürük ki, Allah Subhanahu taala yəni insanları İslam'a dəvət etmək üçün ən gözəl sözlərdən istifadə etməyi bizə əmr edir. Ən yaxşı kəlmələrdən istifadə etməyi bizə əmr edir. Özümüzə də ən salih əməlləri işlətməyi tövsiyə edir. Çünki biz o salih yaxşı əməlləri o gözəllikləri özümüz yaşamalıyıq və bu həqiqəti də digər insanlara çatdırmalıyıq. Allah Subhanahu taalanın yardımı və izni ilə. Və Şeyx İbn Baz da bu məsələni bu ayələrlə bizə bəyan etmişdir. Allah Subhanahu taaladan hamımız üçün xeyir arzu edirəm və İbn Bazın da qeyd etdiyi kimi e, hamımız üçün elmli olmağı arzu edirəm. Çünki buyurur ki, yəni sizin yanınızda elm olmalıdır. Elm öyrənməlisiniz. Elmli olmalısınız. Yəni Quran-ı Kərimi oxuyub başa düşüb başa düşürcü oxuyub, əzbərləyib əməl etməlisiniz. Və həmçinin hədisləri başa düşə-düşə oxuyub, əzbərləyib əməl etməlisiniz. Və digər Allahın bəndələrini də və bunu yaşadıqdan sonra, yəni bu Quran və hədisləri oxuyub, əzbərləyib əməl edib yaşadıqdan sonra bunun gözəlliyini, həqiqiliyini İmanın şirinliyini gördükdən, bildikdən, dərk etdikdən sonra digər Allahın bəndələrinə də bu yaxşılığı istəməlisiniz və onları da ən gözəl tərzdə İslam'a dəvət etməlisiniz. Və bu yolda ə, istəqim, davamlı, müstəqim, möhkəm və doğru olmalısınız. və sabit olmalısınız. Sabit, e, sabitlik, yəni bezməmək. Bezməmək. Və hikmətli olmaq lazımdır. Necə ki, Allah subhanə teala öz rəsuluna ən gözəl hekayələrlə, ən gözəl hikmətli sözlərlə öz qövmünü Allaha dəvət etməsini xəbər vermişdir, ona əmr etmişdir. Helm Yəni dəvətçidə helm, e, mülayimlik olmalıdır. Bəsirət olmalıdır. Və dəvət zamanı tələsməməlidir. Həmçinin insanları da çox yükləməməlidir. Allah subhanahu taaladan işlərimizin sonu üçün xeyir arzu edirəm. Və ən gözəl sözlərlə, mülayimliklə, xoş əhval-ruhiyyə ilə sizləri salamlayıb deyirəm. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.